info. Zaklada Sveučilišta u Rijeci i tvrtka Metis već petu godinu organiziraju donatorsku aukciju slika s ciljem prikupljanja i distribuiranja sredstva, sredstava u zdravstvene, socijalne i obrazovne svrhe. U prethodne četiri godine prikupljeno je više od 350 tisuća kuna, a ove godine uključene su četiri institucije. Dječja bolnica Kantrida, Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj, Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka i Zaklada Sveučilišta kazališta u Rijeci. Aukcija se održava u srijedu 6. prosinca u 19 sati u Konobi Tarsa. Projekt zaklade Čujem, vjerujem, vidim namjerava dodijeliti prijenosna računala mladima i studentima s invaliditetom u dobi od 16 do 29 godina života. Uvjet za sudjelovanje je državljanstvo Republike Hrvatske. Prijava mora sadržavati životopis kandidata, ispunjenu prijavnicu, kopiju osobne iskaznice i kopiju rješenja o invaliditetu. Prijave se zaprimaju do petka 17. sudanog, a šalju se na adresu e-pošte zaklada cvv gmail.com. Prijevnicu kao i detalje prijeve možete pronaći na internetskoj stranici studentski.hr. susret s Kristijanom Novakom, jednim od najpopularnijih i nagrađivanijih hrvatskih književnika i profesorom sriječke kroatistike, bit će održan sutra u 18 sati u ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka. Razgovor s autorom vodit će književnik i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Nikola Petković. za kraj vremenska prognoza sutra pretežno oblačno, u goriju moguć i snijeg. I dalje će puhati jaka bura pa se pazite fasade na kampusu. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12 stupnjeva, a najviša dnevna između 10 i 16. S ovu info uredila Mateja Krmpotić, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.